Значи, отвараме во Евангелие според Јован, 19-та глава. Уште еднаш да подсетам дека ако некој сака да има музичка точка, пожелно е тоа да го каже пред почетокот на богослуженијето, за да биде најавен, па потоа да биде сниман и така натаму, па потоа да биде постиран на интернет и така натаму. Изгледа многу голема 19-та глава од Евангелието според Јован. <laughs> не, во никој случај. Воопшто не треба да се брзаме кога станува збор за ова Евангелие. Затоа што особено се приближуваме кон крајот на истото, значи уште две глави, и затоа не треба да се брзаме. Последните глави од Евангелијата воопшто, па и од ова, се најинтересните и најбитните и најважните. Бидеќи последните настани од Христовиот живот се најинтересните. Најбитните, најважните и најславните. Евангелието на љубовта, саканото Евангелие, како што гласаше библиската полука пред 10 години, кога се преочуваше Евангелието според Јован, ни открива дека по ова, значи по сето она за што остануваше збор во првите 27 стиха од главата. Откако на својата мајка Христос и обезбедил син по неговото вознесение. По сето ова, знаеки Исус дека се е свршено, Внимавајте на овие зборови. Се е свршено. Што значи се тоа? Се е свршено. За да се исполни писмото, рече, жеден сум. Се поставил прашањето, дали Исус бил жеден? Се разбира. Тој не рекол жеден сум за да се исполни писмото. Тука сакам да наместам една стапица. Кога Исус рекол жеден сум, на вистина бил жеден. Но, Јован е тој кој што го коментира сето ова, велејки за да се исполни писмото. Рекол жеден сум. Можеме да се замислиме дека распратиот Господ на вистина бил жеден во тој момент. По сите тие часови, што ги поминал на крстот и пред тоа, сите тие измачувања. Но што е тука интересно во врска со исполнувањето на писмото? Таму стоеше сад, полн со оцет, Дали би сакале да се напиете вакво нешто, тогаш кога сте жедни. Дали би сакале, овие денови се уште е тешко да почувствуваме вистинска жет. Но може би ке дојдат скоро некои денови во кои што ќе ни биде потребен фрижидерот за пиење вода, Дали би сакале да направите еден ваков експеримент? Следниот пат, кога ќе бидете многу жедни, толку жедни што на прво место ќе барате вода. Значи, никаков друг пијалак, туку вода. Пробајте во тој, во тој момент да се напиете оцет. Чисто да видите нешто поминал вашиот спасител во ова ситница, која што Библијата и придава голема важност, што ми ја споменува и во пророштво, и во Евангелието, како исполнување, како вистински настан. Тие на квасија сунгер во оцетот, го закачија на трска и му принесоа до устата негова. Значи, оцетот него ставија во чаша. Тој е преголем луксус. На квасија сунгер. Како би можеле да се напиете нешто од сунгер? Дали сте пробале тоа да го направите? А кога вкуси Исус оцет, рече, што рече? Се сврши. И кога ја наведна главата, го предаде духот. Видите со кој интересен детаљ завршува Христовиот овоземски живот, според апостол Јован. Ова, веројатно, било многу невообичаено за сите наблюдувачи. Зошто римските војници, на оној кој што рекол дека е жеден, му понудиле оцет во сунгер, не во чаша. Зошто тоа го направиле? Римските војници тоа го направиле од подби, да се пошегуваат. Аха. Чи значи, не биле на лагер <laughs> случајно или од некоја друга причина. Што е оцетот? Оцетот е двојно превриен, односно гроздов како е од грозије, или од било каков оцет, ако е од друго овошие, или, или еднаш добиен алкохол, па превриван понатаму. Нешто скиселено, нешто гадно. Во древноста не постоел современиот начин на производство на жестоки пијалоци и па и на современиот начин на производство на дестилирани вина. Според тоа, ако нешто, некој пијалок е многу превриен, значи повеќе од алкохол, тој станува премногу кисел и со тоа станува расипан. Значи, евреите не можеле ниту било кој народи во минатото долго време долго време да чуваат алкохолен пијалок. Не може долго време да, да чуваат алкохолен пијалок. Затоа што тој понатаму ќе се расипе, ќе скисне, ќе се претвори во оцет. Според тоа, кога јас реков да направиме експеримент, да се напиеме оцет, и тоа нема да одговара на вистинските услови во кои што се наоѓал самиот спасител, затоа што ние, ако би направиле таков експеримент, едноставно ќе посегнеме по некој оцет кој што е купен во современата трговија, а тоа не е тоа. На Исуса му било понудено нешто гадно за пиење нешто скиснато, нешто расипано. Тоа е она што се нарекувало оцет и е вака преведено во нашите Библии. Ако се секјавате во Евангелието според Марко, станува збор за вино, на Исуса му понуделе вино. Иеко Јован тоа не го споменува тука, сепак не е на одмет да прокоментираме зашто служило виното, што мислите, во вакви ситуации. Да, виното служило како анестетик, алкохолот. Дали може би оцетот служил во иста намена? Дали може би Марко велејки вино мислел на толку скапано и расипано и скиснато нешто, што Јован тука го нарекува оцет, дали може би на Исуса му било понудено и вино, и оцет, за да ги разјасниме овие детали, ни требаат поддетални откровенија за тоа што било, како било. Инаку, оставени сме само на нашите предпоставки. Но едно. Оно што Исус го направил, откако го вкусил овој оцет, веројатно било нешто многу невообичаено за сите наблюдувачи. Како би реагирал било кој на негово место, ако во моментот кога е жеден, му дава да се напие оцет, и тоа од сунгер, како би реагирал било кој? Дали можете да се замислите како би реагирал човек кој што е многу жеден, а вие, ете така, за да, за да се поиграте со него, му давате да се напие нешто гадно. Јас се секам како мали деца имавме ги имавме оние а, оние кесички со гринго што ги лижевме како деца ни беа многу вкусни. Не знам дали разбирате што беше тоа. И често пати се случуваше, ако сакаме да се поиграме со некого, да земеме една празна таква потрошена кесичка и во неја да ставиме сол, многу сол. А тоа личеше по изглед на грингото, И на тој начин, кога некој ќе вкуси сол, едноставно ќе направи некоја лоша гримаса, ќе му се згади, ќе почне да плука. Ако се почувства премногу навреден, ќе почне да пцуе и така натаму. Ако вакво нешто било направено на другите разбойници, веројатно дека резултатот би бил истиот. Гнев, нервоза, клетви, пцости и така натаму. Или во најблага рака негодување, плукање. Но Исус не го прави тоа. Веројатно војниците очекувале Исус да изреагира непријатно на овој настан, за да се исполни поентата на нивниот подбив, да им се исполни задоволството. Меѓутоа, Исус изреагирал на начин што јас верувам дека самите негови подбивачи, значи самите војници, ги изненадило. Кога вкуси Исус оцет, рече се сврши. Ова било сигнал дека дури и овој детаљ со оцетот, оваа поединост од неговата смрт, неговото распетие на крстот, е предмет на библиските пророќства. Нешто што било проречено. Навидум ситница, но на будните и внимателни очи, кои што или дотогаш ја познавале Божијата реч, или допрва ќе ја запознаат, подоцна, ќе се запознаат со пророштвата во Стариот Завет. На тие будни очи овие детали им биле многу, многу важни, затоа што тие сведочат дека распнатиот што го гледале тој ден пред себе не е никој друг туку Божиот син, спасителот на светот. И кога е неведна главата го предаде духот. Во другите евангелија знаеме дека Исус извикал Оче, во Твоите раце го предавам духот свој. И издивна. денот се седмица се случило сето ова? Може би ќе се прашите зашто поставам такво прашање. Дали знаете кај денес постојат многу адвентисти кои што не веруваат дека распетите се случило во петок? Има адвентисти кои што веруваат и тврдат и проповедаат дека распетите се случило во среда. Мегутоа 31 стих е јасен. Бидеќи беше петок, беше параскева, беше денот за подготовка, според изворниот текст. Јудејците, за да не останат телата на крст во сабота, зашто не сака јудејците распнатите тела да останат да висат на крст во сабота? зашто не сакале. Значи, <clears throat> текстот ни кажува дека следниот ден било сабота, исто како во Лука 23 глава. Бидејќи беше петок, јудејците за да не останат телата на крст во сабота, зашто таа сабота беше што? Да, овој превод вели таа сабота беше голем ден. Други преводи велат дека таа сабота беше голема, велика сабота. Е са, малку да разјасниме <clears throat> што значи ова велика сабота? Ако прашате денес било кој христијанин, што е тоа велика сабота? Тој ќе рече, па саботата помеѓу Велики Петок и, и Велик ден. Но, називот на таа сабота помеѓу Велики Петок и Велик ден, Велика сабота, е превземено до овој стих. Но што за евреите значело Велика сабота? Тоа е тоа што Јован сака да ги информира своите читатели. Значи, ако се наоѓаме во првиот век, кога Исус се уште не воскреснал, значи не се слави ни Великден, ниту се формира терминолошка традиција од типот е, Велики Петок, Велика Сабота и така натаму. што за евреите, за еврејскиот календар, значел изразот Велика Сабота. Да, кога годишната сабота, а која е таа, првиот ден од празникот Безквасници, како што пишува во Трета Мојсеева, 23 глава, каде што се набројуваат господовите празници, првиот ден од празникот без класници и кој друг, и седмиот, треба да бидат неработни денови за израелците. Значи, 15 и 21 Нисан треба да бидат неработни денови. 15 Нисан се паѓа во седмична сабота. Значи, тој самиот е годишен неработен ден, годишен празник, но се паѓа и во седмична сабота, во седмичен неработен ден, во седмичен празник. И затоа е наречена велика таа сабота. Тоа е оно што за евреите значело голема сабота. Се разбира за евреите голема сабота, нито велики петок, немале такви значење како во христијанскиот свет, бидејќи евреите не верувале во Христа, ниту во неговото воскресение. Го замолија Пилат да им ги прекршат колената и да ги симнат. Замислите, Исус веќе издивнал, веќе го предал духот, веќе рекол се сврши и се уште постои пророќство во Библијата. <laughs> која што се занимава сега со деталите, со деталите на распнатиот после неговата смрт. Евреите очигледно не сакале на овој голем празник расположението да им биде поматено со тоа што телата ќе останат да висат на крстот. Евреите, нито римјаните, нито било кој присутен во околината не знаеле дека Исус веќе е мртов. Тие очекувале дека сите распрати треба да живеат уште неколку денови до нивната фактичка смрт. Евреите побарале колената на распнатите да бидат прекршени. Зошто? Дали ова го разбирате? На кој начин со скршени колена некој што е распнат, би умрел. Да, точно. Има една многу убава книга која што се занимава. Мене лично многу ме воодушеви кога ја читав првпат пред 8 години. Која што се занимава со деталите, со физиолошките аспекти на Христовата смрт. И таа книга ни открива каков бил вистинскиот изглед, историскиот изглед на Христовиот крст, на крстот воопшто, како справа за распнување, како за смртна казна. Повеќето представи за распетијето кои што ги гледаме и било на филмови, било на слики, илустрации не не одговараат на на вистинскиот изглед на крстот, каков што бил употребуван во историјата како средство за распнување. Како и да е, без да ги допирам сите детали во врска со тоа како изгледал историскиот крст и каква била физичката положба на распнатите додека виселе на крст, само како споменеме овој детаљ, а тоа е дека една од последиците на распнувањето било задушувањето. Значи, распнатите имале проблем нормално да дишат додека се распнати. За да дишат, за да можат да земаат здив. Тие што правеле? Со своите нозе ги, ги подкревале, се подигале на, од со подножието на крстот, со своите стапала, значи, притискајќи на подножието на крстот, се подигале за да може диафрагмата подобро да им работи. Со скршени колена, распатите ќе имаат проблем да дишат, односно не ќе можат да дишат. И на тој начин, а знаеме, недостиг на воздух е најбрзата смрт. Колку долго живее некој без воздух? Кој е светски рекорд? Како? Седум? 7 минути беше светски рекорд. Колку долго живее без вода? Еден ден? Повеќе? Повеќе? Седом дена? Или премногу? 40 дена без вода? Или премногу? <laughs> без храна колку? 40, 60. Да, <laughs> да, ако зјапаш во слонце. <laughs> Добро, тоа беше малко да се пошегуваме. А, погодате колку долго се живе, ако престанете да го јадете плодот од дрвото на живота. Значи, без воздух, 7 минути, рекавме без вода, ајде неколку дена, без храна, нека некој рекол 60 дена, максимум, а без плодот од дрвото на животот, колку се живее? Близо 1000 години. Значи, значи ефектот од плодот на дрвото на животот и јазикот ќе се престане, како ќе се нема пристап, е илјада години, <laughs> близо илјада години. Но воздухот е најнеобходен. Воздухот, без воздух, најбрзо настапува смрт. За тие што дишат, се разбира. Тогаш дојде војниците и им ги прекршија колената на првиот, како и на вториот, што беа распнати со него. Замисли каква тортура доживеал да дури и покајаниот разбојник. Да не забравиме дека и тогаш кога ќе се покаеме, и тогаш кога ќе доживееме благослов, и тогаш кога ќе примеме благодат, не ни е гарантирано дека во животот ќе поминеме низ килим со послани ружи на него. Туку, дори и за најверните своји чеда, Господ дозволува и ќе дозволи тешки телесни и физички маки и искушенија. Дали сме ние подготвени на такво нешто? Дали сме свесни дека живееме во време кога се градат, се подготвуваат или веќе се во функција концентрациони логори, справи за мачење и тортура, кои што еден ден ќе бидат применети врз најверните Христови следбеници, врз остатокот. А кога дојдоа до Исус и го видува дека веќе беше умрен, му ги прекршија колената. Зошто да го права тоа кога човекот веќе е мртов, нели? Но еден од војниците со копје му ги прободе ребрата, ова беше полесно од кршење на колена. И наеднаш истече крв и вода. Зошто еден од војниците го фрлил ова копје? Да. Имаме тоа посебен израз на македонски јазик за тоа нешто. Пример, кога се пука во веќе екзекутиран, во веќе мртов. Осуденик, не за да се обезбеди, <laughs> да се осигураат джелатите дека е веќе мртов. Знам, во некои други јазици постојат посебни изрази за тоа нешто. Да се, да се позанимаваме малку со овој друг детаљ. Наеднаш од Христовото мртво тело истекле крв и вода. Тоа значи еден млас крв и еден млас вода. Прочев некои фантастични тврдења на интернет, според кои некои тврдат дека од млазот вода бил попрскан покајаниот разбойник и тоа било неговото крстење. Мегидат, <laughs> ова само го споменав како занимливост. Некои се обидувале да го одговорат прошањето како ќе се спаси ако не е крстен. Да. Добро, Нема да се занимавам повеќе со, со тој а, детај. Но, би сакал да го прочитаме прва Јовановиот коментар во врска со овој настан, бидеќи тој за него било од големо значење, очигледно. И тој што виде посведочи, и сведоштото му е вистинско, и знае дека ја кажува вистината за да поверувате вие. Зошто на Јована му е важно да не информира, Што се случило откако Христовото мртво тело било прободено со копие? Зошто му е него важно да ни информира за овие млазеви од крв и вода? Па дури повторува дека е тоа вистинско, верно сведоштво, дека тој ја кажува вистината за да поверувате. Што е толку битно да поверуваме од млазот на крв и вода? добро, значи тоа е добар одговор за муслиманите, например, кои што официјално не веруваат дека Исус умрел, па инсинуираат дека неговото воскресение и не било воскресение од мртвите, дека смртта наводно не била смрт, туку некако биолошки преживеал. Може би вегетирал, може би било несвестен и така натаму. Мегуто има една подлабока причина – што сведочи овој настан, овие два млаза од крв и вода. Има една убава причина што се наведува во книгата Копнежот на вековите. Овие два млаза сведочат дека Христос не умрел од последиците на физичката, физичката тортура, физичките маки. Туку затоа што неговото срце пукнало Оваа мисла веќе ја чувме на сабелешната проповед денес, па еве сега ја повторувам. Христовото срце пукнало, буквално, вели Елена Вајт. Од каде го знае она тоа? Тоа е друго прашање. 36 стих, бидејќи ова стана за да се исполни писмото, коска негова нема да се прекрши. И 37-миот, и друго писмо пак вели, ке погледнат на оној кого го прободоа. Ова се оние прекрасни зборови од книгата на пророкот Захарија, додека пророќство за коските е исто така од псалмите. Захарија 12.10 може да читате во врска со пророќството за остатокот Израелов кој што ќе погледне кон оној кога го прободува. Исус бил прободен. Пророќството кажува дека Спасителот ќе биде прободен. Според Јован, ово пророќство било исполнето тогаш кога римскиот војник ги прободе Христовите ребра со копје. И наеднаш, значи, од неговите гради истече крв и вода. За нас е, наистина, многу интересно да ги проучуваме и сами сите овие детали од Христовата смрт. Денес ја препрочитав осмата глава од Купнежот на вековите во оригиналот. Се разбирах. И уште еднаш ми остави впечаток завршните пасоси од таа глава, каде што Елена Вајд вели, би требало секој ден, таа вели, добро би било, секој ден, да одвојуваме најмалку колку време. Еден час за проучување на што? На Христојот живот, вели, особено на последните настани од Христојот живот. Секој ден најмалку еден час да размислуваме за последните настани од Христовиот живот. Да. Пишува за неговиот живот, а особено за последните настани. Значи, застанахме кај 37-миот, значи 10 значи, стиха поменавме денес. Добро, ќе имаме уште неколку стихови, еден последен дел од 19 глава ќе ни преостане за следната сабота и со тоа значи можеме да сметаме дека тромесечието ќе биде завршено со 19-та глава, или обратно кажено, 19-та глава ќе биде завршена со, со <laughs> самото тромесечие, а веќе во новото тромесечие ќе започнеме со 20-та многу интересна глава од Евангелието според Јован, главата која што зборува за настаните од Христовото воскресение. Главата која што го споменува првиот ден од седмицата, главата која што зборува за Велик ден. и за сите детали кои што се случиле тој ден, да не забравиме дека денот на Христовото воскресение, конкретно тој ден, не мислам на седмичниот ден, недела, туку конкретно денот на Христовото воскресение, е полн со невообичаени настани. Во тој ист ден нашиот Спасител отишол во Новиот Иерусалим и се вратил назад истиот ден на планетата Земја. Тоа е нешто фрапантно. И тоа помеѓу неговиот разговор со Марија Магдалена. И понатаму средбата со останатите ученици. Тука ни брзината на светлината не може да се спореди со ова големо чудо. Но, ќе дојде време да ја прочуваме 20 глава.